พระบรมศาสดา เป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเภททรงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมประเภทสมถายานิกหรือว่าวิปัสนาญาณิกค่ะ ท่านใดจะตอบค่ะ สมถายานิก ใช่ครับใช่ครับ พระพุทธเจ้าเป็นสมถายานิกเขาท่านพระพุทธเจ้าอพระโพธิสัตว์เขาได้บรรลุ จนถึงสตุจตุตชันแล้วก็เขาก็ทำต่อไป ท่านก็ทำต่อไปอบิญญาณอบิญญาณใช่ไหมอบิญญาณอบิญญาณแล้วก็ท่านก็ทำต่อไป ก็จะรู้แจ้งเห็นแจ้งอดีตชาติปุเพนิวาสานุสติยานแล้วก็ทำอบิญญาณอื่น ๆต่อไป จุตูปาปตายานหลังจากนั้น พระพุทธเจ้าพระพุทธพระโพธิสัตว์ก็ปฏิบัติต่อไปการปฏิบัตินั้นวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะได้ อาสวัคยายาน จะได้บรรลุอาสวัคยายาน เข้าใจใช่ไหมครับ So, if we want to emulate the Buddha, we must be samatha yanika ดังนั้นถ้าพวกเราต้องการที่จะเรียนแบบพระบรมศาสดาเราก็ควรจะเป็นสมถยานิกค่ะ If you want to do the way our bodhisattva had done, we need to develop absorption jhana concentration before practicing vipassana ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะปฏิบัติตามแบบที่พระบรมศาสดาได้ปฏิบัติเราก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติเพื่อการบรรลุอัปปนาฌานก่อนที่จะหันเปลี่ยนไปปฏิบัติวิปัสสนาค่ะ or if we want to be vipassana yanika we can practice vipassana directly หรือว่าบางท่านที่ปรารถนาที่จะเป็นวิปัสสนาญาณนี้ท่านก็สามารถที่จะเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาได้โดยตรงค่ะ whichever way you want to practice it is possible ไม่ว่าจะเป็นแบบใดที่ท่านต้องการที่จะปฏิบัติก็เป็นไปได้ค่ะ So, as you all know, to be able to make an end of suffering, Buddha taught the Eightfold Noble Path. ตามที่ท่านทั้งหลายได้ทราบดีอยู่แล้วว่า ในการที่จะทำให้ถึงในการที่จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนอริยะอัตถังคิกมักหรือพระอริยมักมีองค์8ค่ะ Among Eightfold Noble Path one is right concentration sama samadhi ในพระอริยมักมีองค์8นั้นพระอองค์ที่8ก็คือสัมมาสมาธิค่ะ What are the what is the or what are the right concentration สัมมาสมาธิเป็นชไัยคะ Buddha directly give an answer for this question first jhana second jhana third jhana and fourth jhana concentration are called right concentration พระบรมศาสดาได้ตรัสเอาไว้ในหลายพระสูตรนะคะว่า ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถาฌานเรียกว่าสัมมาสมาธิค่ะ If you listen the Buddha, the words of the Buddha, and if you want to fulfill the eightfold noble path, you need to develop at least first jhana. ถ้า ถ้าท่านเชื่อฟังคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา ท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติน้อยให้ได้ปฐมฌานค่ะท่านจำเป็นที่จะต้องเจริญสมาธิ ให้ได้อย่างน้อยถึงปฐมฌานค่ะ Better up to fourth jhana และถ้าให้ดีที่สุดก็คือ จนถึงจตุตจตุตถาฌานค่ะ As you all know, Buddha taught 40 types of samatha meditation. Among 40, 30 can be attained up to absorption, and the remaining 10 up to excess concentration. ตามที่ท่านได้ทั้งหลายได้ทราบแล้วว่า ในบรรดาอารมณ์ สมถะกรรมฐาน 40 อารมณ์ มี 30 กรรมฐานที่สามารถนำให้ได้บรรลุถึงอัปปนาฌานค่ะ และ สิบกรรมฐานที่เหลือนำให้ได้บรรลุถึงอุปจารฌานค่ะ so the Visuddhi Magga says จิตตวิสุทธินามะสัอุปชาระอัตถสมาปติโย with excess concentration and eight attainment are called purification of mind or right concentration ซึ่งในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้กล่าวว่าสมาบัติ 8 พร้อมทั้งอุปจาระของแต่ละสมาบัติ เรียกว่าจิตตวิสุทธิ หรือว่าจิตตวิสุทธินี่ก็คือสัมมาสมาธิค่ะ so it is in accordance with the Buddha because Buddha taught excess concentration and absorption concentration because of this reason if we want to develop right concentration we need to develop at least e x c e s s or better absorption concentration ตามที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนสมาธิแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือ อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ดังนั้น ท่านควรจะเจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยที่สุดก็คือ อุปจารสมาธิหรือว่าอย่างดี ดีดียิ่งขึ้นไปก็คืออัปปนาสมาธิค่ะ Is there anybody who want to see Buddha without concentration มีท่านใดที่มีความต้องการที่จะได้เห็นพระบรมศาสดาโดยที่ไม่มีไม่มีสมาธิบ้างไหมคะ Is there anybody who b e l i e v e that without concentration it is possible to see the Buddha? Is it, it is possible to see the Dharma? มีท่านใดไหมคะที่ท่านเชื่อว่าแม้ว่าจะไม่มีสมาธิ แต่ว่าเราก็สามารถที่จะได้เห็นพระบรมศาสดาได้อะค่ะและธรรมและเห็นธรรมแม้ว่าท่านจะไม่ได้เห็นธรรมแต่ว่าท่านจะสามารถเห็นพระบรมศาสดา Is there anybody who believe that without Having developed concentration, it is possible to see the Dhamma and it is possible to see the Buddha. มีท่านผู้ใดที่มีความเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้เจริญสมาธิแล้ว เราจะได้เห็นพระธรรมตามความเป็นจริง แล้วเราจะได้เห็นพระบรมศาสดามีท่านใดที่เชื่ออย่างนี้บ้างไหมคะ I don't know in Thailand what is the condition of Thailand. Even in our country, Myanmar, people think where the teachings of the Buddha are flourishing. There, some teachers, they taught. Without concentration, it is possible to penetrate the Dharma. Mm. พระพระอาจารย์เรวตาไม่ทราบว่าสถานการณ์ของเมืองไทยเป็นอย่างไรคะ แต่ว่าที่ประเทศพมา่า แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเฟื่องฟูมาก แต่ก็ยังมีบางท่านที่มีความคิดว่า แม้ว่าจะจะไม่มีสมาธิก็มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้าค่ะ For that reason, I want to share all of you the importance of jhana. ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ พระอาจารย์นวตาจึงปรารถนาที่จะแบ่งปันธรรมะสู่ท่านโดยการแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของฌานค่ะ Just as river g i n g a s a bhikkhu who develops and cultivates the four jhana slants slopes inclines towards nibbana อันนี้จากสังยุต สังยุตตานิกายมหาวัคนะคะว่าด้วยฌานก็คือ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคา ไหลไปสู่ทิศปราจีน หลังไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใด ภิกษุเจริญกระทำให้มากซึ่งฌานสี่ ย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพาน น้อมไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน ฉันนั้นเหมือนกัน Another quotation That one could perfect wisdom without perfecting samadhi This is impossible นี่จากอังคุตระนิกายะปัญจกะคารวะสูตรที่สองข้อที่ภิกษุไม่เจริญสมาธิขันให้บริบูรณ์แล้ว จากบำเพ็ญปัญญาขันให้บริบูรณ์ได้นั้น ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ Another quotation It is impossible to abandon the fetters without having perfected samadhi and without abandoning those fetters it is impossible to realize nibbana นอกจากอังคุตระชักกะ มสูตรที่สี่หรือว่าอารามสูตรนะคะไม่บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์แล้วจักละสังโยชน์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ไม่ละสังโยชน์แล้วจักกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ Another one it is from Anguttara Nikaya too For a person with right samadhi There is no need to arouse the wish. May I see things as they truly are. It is natural process. It is in accordance with nature that someone with right samadhi will see things as they truly are. นี่จากอังคุตระนิกายทัศกะ ไม่ต้องทำเจตนาว่า ขอเราจงรู้จงเห็นตามความเป็นจริงโดยกรภิกษุทั้งหลาย ข้อที่บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่น รู้เห็นตามความเป็นจริงนี้เป็นธรรมดา Another one, it is what I have quoted in my previous Dharma talk. There can be no concentration in one who lacks wisdom. There can be no wisdom in one who lacks concentration. He who has concentration, jhana as well as wisdom is indeed close to nibbana. อันนี้จากขุทกาศนิกายะธรรมบทคาถาธรรมบทภิกขุวรรคที่25 ฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน ฌานและปัญญา มีอยู่ในผู้ใด ผู้นั้นแลอยู่ในที่ใกล้นิพพาน ฌานไม่มีแก่ผู้มี ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มี ชังลืมแล้วชังและปัญญา มีอยู่ในผู้ใดในผู้ใดผู้นั้นแหละอยู่ในที่ใกล้นิพพาน เข้าใจใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องบรรลุเราก็ต้องเจริญสมาธิเพื่อจะบรรลุพระนิพพาน Another quotation For a person lacking right samadhi, seeing things as they truly are is destroyed. The turning away from and fading away of passion, nibbana and viraga, is destroyed. The opportunity for liberation is destroyed. นี่จากอังคุตระนิกายะปัญจกะทุศีลสูตรที่สี่ค่ะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสัมมาสมาธิไม่มียะถาโพตยานทัศนะของภิกษุ ผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้ว เมื่อยะถาภูตยานทัศนะไม่มี นิพิทาและวิราคะของภิกษุ ผู้มียะถาภูตยานวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้ว เมื่อนิพิทาและวิลาคะไม่มี วิมุตติญาณทัศนะ ของภิกษุ ผู้มีนิพิทาและวิราคะวิบัติ ย่อมเป็นธรรมมีอุปนิสัยขาดแล้ว This is มันเป็น ทั้งหมดเป็นคำสั่งสอง ของพระพุทธเจ้า เราก็ต้องฟังและต้องทำปฏิบัติตามไป ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไป เราพบกับศาสนา แต่ว่าเราก็ยังไม่พบ เข้าใจรีบเร่า Another quotation The true Dharma does not disappear all at once. Sorry, sorry, next one is better. And what? Bhikkhu is the path leading to the unconditioned samatha and vipassana. This is called the path leading to the unconditioned. mm-hmm. ดูการพิกุทั้งหลาย มักที่นำไปสู่อสังกตะอสังกตะธาตุเป็นไนสมถะและวิปัสนา นี้เรียกว่ามักที่นำไปสู่อสังกตะธาตุ The last quotation Sariputta A bhikkhu should consider, are samatha and vipassana developed in me? If by reflecting he knows samatha and vipassana are de- not developed in me, then he should make an effort to develop them. But if upon reflection he knows samatha and vipassana are developed in me, then he can be abide happy and glad, training day and night in wholesome states of mind. นี่จากมัชฌิมานิกายะอุปริปันนาค่ะปินทปาตปาริสุทธิสูตรเก้าค่ะ ดูก่อนสารีบุตร ประการอื่นยังมีอีก ภิกษุพึงภิกษุพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราจเจริญสมถะ และวิปัสสนาแล้วหรือหนอดูก่อนสารีบุตร ถ้าภิกษุพิจารพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า เรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัสสนาเลย ภิกษุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะและวิปัสสนา ดูก่อนสารีบุตร แต่ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ รู้อย่างนี้ว่า เราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้ว ภิกษุนั้นพึงเป็นผู้ศึกษาเนืองเนืองทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลาย อยู่ด้วยปีติ และปราโมทนั้นนั่นแล The last one, but I have two already all of you, bhikkhus develop concentration. The one big, who is developed, who the one who is concentrated, knows and sees things as they really are. นี่จากสังยุตตานิกายะขันธวัคคะสมาธิสูตร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริง How important the jhana concentration is ฌานมีความสำคัญเพียงใดสำคัญมาก เต เราต้องฝึกอย่างความตั้งใจที่ดี เพราะฉะนั้น อันนี้เป็นสิ่งที่ยาก ก็เลยเราทั้งหลายไม่อยากทำสิ่งที่ยากแต่มีประโยชน์มาก เราอยากทำแต่สิ่งที่ง่ายแต่ไม่มีประโยชน์ อันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จาก พระธรรมบุตรนะเราชอบทำสิ่งที่ ง่ายแต่ไม่มีประโยชน์ แต่เราไม่ชอบทำสิ่งที่ยากแต่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้น ครูบาอาจารย์ที่สอน ปฏิบัติก็เรียกทางที่ง่ายแต่ว่าไม่ทางตาม ไม่ใช่ทาง ไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง ก็เลย ถ้าเราได้พบ ได้เจอกับผู้สอนทางที่ง่ายๆ ก็ต้องระวังเลยเราไม่สามารถบรรลุนิพพานได้ พระนิพพานได้ ระพุทธเจ้าสร้างสงบารมีมา กี่ปี ไม่ใช่ปีนะอาตมาบอกไม่ถูกเลย ภาษาไทยผมบอกไม่ถูกสี่อสงไขยแสนกับค่ะ ยาก ยากยากที่จะเข้าใจ สัจจะสี ก็เลยต้องสงสังสงบารมี สังสงบารมี เราก็ต้องทำตามพระโพธิสัตว์ที่ทำมาเลย เราก็ต้องทำตามการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราไม่ทำตาม เราก็ไม่สามารถรู้แจ้งเห็นแจ้ง พระธรรมได้อย่างถูกต้อง เราก็ต้องเจริญสมาธิก่อนเราทำ วิปัสสนาถ้าเราอยากเป็นสมถะญาณิถ้าเราอยากรู้อยากเห็นตามความเป็นจริงและถ้าเราอยากเป็นวิปัสสนาญาณิกเราก็สามารถปฏิบัติโดยตรงได้เหมือนกัน ถ้าเราอยากจะเป็นวิปัสสนาญาณิก เราจะต้องปฏิบัติ อย่างไร อยู่นี้ ทั้งทั้งหลายโยมทั้งหลายก็รู้ดีแล้วว่า ถ้าเราอยากจะเห็น และจะเราอยากจะรู้ และอยากจะเห็นตามความเป็นจริง และถ้าเราอยากจะเป็นสมถะอย่างนี้เราก็ต้องเจริญ น้อยที่สุดก็อุปชารสมาธิเออขอโทษน้อยที่สุดปฐมฌานก็ดีที่สุดก็จตุตฌานแต่ดีที่สุดจะบอกได้ว่าอภิญญาถ้าสามารถบรรลุถึงอภิญญาได้ ความรู้แจ้งเห็นแจ้งเป็นจะดีมากที่สุด ก็เลยเราก็ต้องทำตามไปเลย If it is so if we want to be วิปัสสนาญาณิก how to practice ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้าเราปรารถนาที่จะเป็นวิปัสสนาญาณิกเราจะต้องปปฏิบัติอย่างไร When the Buddha taught vipassana, Buddha taught only two types of meditation rupa meditation and nama meditation. เมื่อพระบรมศาสดาตรัสสอนวิปัสสนา พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนอารมณ์ของวิปัสสนาเพียงสองอย่างก็คือรูปกรรมฐานและนามกรรมฐานค่ะ So when the Buddha taught Rupa meditation. Buddha taught four elements meditation in brief or detailed method. เมื่อพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนรูปกรรมฐาน พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนจตุธาตุโดยสังเขปและโดยพิสดารค่ะ so if we want to be vipassana yanika those who practice inside meditation directly need to start four elements meditation สำหรับท่านที่เป็นวิปัสสนาญาณิกและต้องการที่จะปฏิบัติวิปัสสนาไปโดยตรง ท่านจำเป็นที่จะต้องเจริญจตุธาตุค่ะ We want to be the one who practice directly vipassana But if we don't practice four elements meditation, it will not be in accordance with the teachings of the Buddha. หากท่านเป็นวิปัสสนาญาณิกแต่ว่าท่านไม่ได้เริ่มปฏิบัติจากจตุธาตุนี้แสดงว่า ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสสอนค่ะ We have being we have practiced vipassana. Without practicing four elements meditation. พวกเราส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติวิปัสสนามาแต่ว่ายังไม่ได้ปฏิบัติจตุธาตุ. If it is so, this is the right time to improve the way of practice. If we want to know and see the Dharma as they really are. And if you want to know and see the Buddha. ถ้าเป็นดังนั้น ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมเวลาที่ถูกที่ท่านจะได้ปฏิบัติที่ท่านจะได้เจริญวิปัสสนาให้ดีขึ้น ถ้าเผื่อว่าท่านมีความปรารถนาที่จะได้เห็นพระธรรม และมีความปรารถนาที่จะได้เห็นพระบรมศาสดา with good intention. I encourage all of you to do the way taught by the Buddha, but I will not force anybody. ด้วยความตั้งใจที่ดีของพระอาจารย์พระอาจารย์เยตะมีความตั้งใจที่ดี โดยท่านสนับสนุนให้ท่านทั้งหลายได้ ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา แต่ว่าพระอาจารย์เรวตะจะไม่บังคับให้ท่านปฏิบัติตามถ้าท่านไม่ไม่ปรารถนาค่ะ This is the first time no this is the second time I came to Thailand first time when I was seven, 17 years old I came to study Thai language ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่พระอาจารย์เรวตะมาเมืองไทย พระอาจารย์เรวตะได้มาเมืองไทย ครั้งแรกเมื่อตอนที่ท่านอายุ17ปี เพื่อมาศึกษาภาษาไทยค่ะ ขณะนี้ท่านอายุ41ก็คือเมื่อ24ปีที่แล้วท่านท่านได้มาศึกษาภาษาไทยเป็นเวลา1ปี 6 เดือน ม่ได้พูดไม่ได้อ่านไม่ได้เขียน นั้นแล้ว เวลาผู้เวลาบุคคลที่มีปรารถนาดีแก่คน คนไทยทั้งหลายเพื่อจะ ได้ฟัง สัจธรรม ของพระพุทธเจ้าเขาทั้งหลายก็ เชิญอาตมาเพื่อจะมาเผยแผ่สัจธรรมแก่ทั้งหลายทุกทุกทั้งหลาย โยมทั้งหลาย พระภิกษุทั้งหลายอาตมาก็ยินดีที่มาเลย เพราะว่าอาตมาคิดว่าอาตมามีหน้าที่เพื่อ ศาสนา ในเมืองไทย คุณพ่อของผมก็คุณพ่อของอาตมาก็เป็นคนไทย เดี๋ยวนี้คนหน้าก็มาทำมาปฏิบัติดีใจมาก เวลาที่อาตมามาอยู่ ในประเทศไทย เวลาอาตมาสิบเจ็ดอายุอายุเป็นสิบเจ็ดปี